niçin yalan söyleyeyim? Yüzlerce ilaha karşıma düzüldü söyle, beni de söyle, beni de söyle. Lakin ne sesim uyuyabiliyor size, ne edebiyatlarım uyuyabiliyor. Bu soruma nazar buyurmayın. Biz ahirete gittiğimiz zaman bunu kardeşimiz kaybetmesin. Okunduğu zaman üç ihlasla bir Fatiha. Okuyun imanla olay, ölebilirsem belki kurtulurum. Allah sizleri de bizleri de imanla öldürsün, rızasını buldursun. Allah muhabbetimize ayırmasın. Peştepe'den ne olursa buyursunlar. Rızalillahi Teala'l Fatiha. Güzel aşık kendimizi çekemezsin demedim Ah güzel aşık kendimizi çekemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönlüm sana söylemedim mi? Bu bir lokma sözdür, ah diyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalır yatar, Gözlerinden kanlar saçar Yemeyenler kanlarını açar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gemi love is sen demedin mi? Allah! Demedin mi, demedin mi? Gönül sana söylemedim mi? Sami Sultan kadarına Ah uyak insan demedin Allah Allah! gider hey canım Hey canım aşk önüme düştü gider hey mirim Hey hey hey aşk elinden yandı yürek Kaynar yoldan taştı gider hey canım Hey canım Kayna yüzeli taşlı gider emirim Hey hey hey Hamidi den önde olan kalmadı dünyaya gelen hey canım hey canım Kalmadı dünyaya gelen heyrim Hey hey hey Gün gün alim Dağıtılan O sıratı geçti gider hey canım Hey canım o sıratı geçti gider hey mirim Hey hey hey Nefsi doyunca yerler Kana kana uyuyanlar hey canım Hey canım kara kana uyuyanlar hey mirim Hey hey hey şimdi gıybet söyleyenler Cehenneme düştü gider hey canım Hey canım cehenneme düştü gider hey mirim hey hey hey aşk oduna بديع الجمال وبهر الوفا صل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام Canı gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar canı gönülden seversen Yalvar kul Allah'a yalvar Maksuda ermek istersen Yalvar kul Allah'a yalvar Maksuda ermek istersen Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar hak yarat Yalvar kul Allah'a yalvar Yalvara göre hep yalvara Varmayasın yüzü kara Yalvara göre hep yalvara Varmayasın yüzü kara ümmeti sen peygambere Yalvar kul Allah'a yalvar Ümmeti sen peygambere Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Geceler uykudan uyan Gizli sırlar olsun hayan Geceler uykudan uyan Gizli sırlar olsun hayan Mahrum olmaz Allah diyen Yanlar kul Allah'a yalvar Mahrum olmaz Allah diyen Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar Tanrı sen kendini tanı Niçin yarattı hak seni Tanrı sen kendini tanı Niçin yarattı hak seni? Gücünü ben Hatimeni, Yalvar kul Allah'a yalvar Düşünü ben Hatimeni, Yalvar kul Allah'a yalvar Hak yarab Yalvar kul Allah'a yalvar Hu yarab Yalvar kul Allah'a yalvar Yunus zikredip hak geliyor Yürü maksudun dileyor Yunus zikredip hak geliyor Yürü maksudun dileyor İnileyor hem ağlıyor Yalvar kul Allah'a yalvar İlimeyi hem ağlayı Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Seyyidina Muhammed'in Doğmuş nurlar içinde Seyredin Muhammed'in Doğmuş nurlar içinde Ay yüzünü şad eder Ya turkundak içinde Ay yüzünü şad eder Ufkundak içinde Bağlamışlar elini Kimse bilmez halini Bağlamışlar elini Kimse bilmez halini Zikre vermiş dilini O korkunda içinde Fikire vermiş O kurukun kundak içinde Adın koydular Ahmet Ezeliden Muhammed Adın koydular Ahmet Ezeliden Muhammed Ümmeti için Sevdar içinde Ümmeti için millet İleri kundak içinde Oldum nida eyledi Gökten kamer söyledi Oldum nida eyledi Gökten kamer söyledi Ağlama server dedi Sen var kundaz içinde Ağlama server dedi Sen var kundaz içinde Doğuran ana hayran Meleklere der seyran cihanda bayram eder kundaz içinde. İki cihanda bayram eder kundaz içinde. Hakka vermiş özünü, sürmelemiş gözünü. Hakka sultanın yüzünü Gel gör kundak içinde Oy sultanın yüzünü Gel gör kundak içinde Beşiği pek sardılar Öksüzü koyup gittiler Beşiği pek sardılar üstüzü koyup gittiler Onları incittiler Bektar kundak içinde Onları incittiler Bektar kundak içinde Beşiği hurma idi Dilinde Mevla hurma idi, dilinde idi, yüzünde nur idi, parlar kunda içinde, yüzünde nur idi, parlar kunda içinde, yakın olur uzaklar, kabul olur dilekler Yakın olur uzaklar kabul olur dilekler Yeşil dolur melekler o kundaz içinde Yeşil dolur melekler o kundaz içinde Yunus söyler Kureyş'i Akar durmaz gözyaşı Yunus söyler Kureyş'i Akar durmaz gözyaşı Peygamberlerin başı Bağzırkında geçinde Peygamberlerin başı Bağlıdır kunda zikirde Allahümme salli ala seyyidina Yarkaya gelip, nerede yorulur? duyanım Merhem sürmedi kardeş Lord. Senhor. Shri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuşlukla çıkmışlar. Medine'de kuşlukla çıkılmaz. Çok sıcak olur. O da yaz gününde olursa oradaki din kardeşlerimden sordum. 10 adım yürüyebilirsin. Bir şurup filan bir içecek bir meşgul. Muhterem kardeşlerime acıdığım için yazdığım Aşık maşukunu durmadan arar, Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar, Tabi bu meslekten etmedin firar, Gel bir görüşelim yahu neredesin? İstihara ile bulmuştun bizi, Bekliyor yolumu acizin gözü, Ölsem de terk etmek istemem sizi, Gel bir bilişelim yahu neredesin? Yüzünü görmeyom soruyorum elden. Geçen gün nerise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet bağlansan belden. Gel bir bilişelim yahu neredesin? Geçtik mektubundan gelmiyor selam. Hak rezzâ alem çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir sarışalım yahu neredesin? Günler geçmeden isminiz geçer. Bu kadar ayrılık çok yara açar. Karışman bir dahi bu fırsat uçar. Gel bir barışalım yahu neredesin? Yaz kış demeyip her an koşarken muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nere gitti o kadar sözler, bekle bekle bekleyü kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu neredesin?'' Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde bunca direnler, bizi çok ileri geçti erenler, gel bir erişelim yahu neredesin? Kutlu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı her halda feyziğin bendi, Gel bir çalışalım yahu neredesin? Ölsem kardeşimden ayrılmam derdin. Halin inkar etme çok şeyler gördün. Nereden artıyor bu senin derdin? Gel bir gelişelim yahu neredesin? Kalem der gibi kendini görme. Bilen var derdini er yardan sorma. Küsüp de yakana yanın hız durma, gel bir karış alın yahu neredesin? Allah cümlemizi ıslah, irşad etsin. Amin. Kalemderim aciz keda Kalemderim aciz keda himmetinden alsın gıda ömrüm uzun etsin Huda yaşına kul Kurban oldum, oldum. Ömrüm uzun etsin Huda. Yaşına kurban oldum. هجرك يا منيتي إني لعليل لعليل الدمع من العين إلى الخط يسيل إلى الخط يسيل إلى الخط يسيل تالله لقد آثرك الله علينا عناتك يا يوسف إني لك ليل إني لك ليل inni lekelilü Derdin mezhebun olduğumu saklamak olmaz. El galu minel bali alel hali delilü alel hali delilü alel hali delilü Vakta ki gelir hatıra ol gözleri ahu Errahatü testevhiş vel mevtü temilü Errahatü testevhiş vel mevtü temilü Vel mevtü temilü Kesmem beni öldürsen eğer vaslı ümidin Kesmem beni öldürsen eğer vaslın ümidin Es-sabru cemilü ve ilen nasrı sebilü Es-sabru cemilü ve ilen nasrı sebilü. Esat gibi sevdaya uyup çöllere düşmem, çöllere düşmem, çöllere düşmem. Allahu Kerim, Sametün ni'me vekilü Allahü Kerim Samet ni'me vekilü Allahü Kerim Samet ni'me vekilü Allah'ım beni senden ayırma Allah Allah Ey Allah'ım beni senden ayırma Allah Allah Beni senden nindi darından ayırma beni senin didarından ayırma ya لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين